ndabaramukije mwebwe mwese muteze amatwi radio sikorere nderagakura ndabaha ikaze mu makuru twabateguriye ayo nayo akaba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira umukuru w'igihugu petero nkuru nziza yarahaye umubonano kuri uyu wa mbere intumwa y'umukuru w'igihugu cya senegal umushikiranganji abdulaziz tol ajejwe gukurikirana no gushira mu ngiro imigambi y'iterambere muri senegal mu gihe hotunganywa mu mashuri inyigisho zo kongerereza ubumenyi abanyeshuri ico bita cour de renforcement ngo vyoba kumwe kwa kera ntibitangirwe amafaranga umushikiranganje w'indero yabishikirije kuri uyu wa mbere mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru abahanuzi bo mu biro bijejwe gutegura intonde z'ivyigwa z'inyuma ya shure shingiro bari mu mwiherero ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega kugira baheraheze intonde z'ivyigwa vyo mu mwaka wa kane w'indera bigisha hamwe no gutosora intonde z'ivyigwa vyo mu mwaka wa gatatu w'inyuma ya shure shingiro izo nizo ngingo nkuru nkuru zigize ano makuru mu kanya idonido ndasubiye kubaramutsa ndabamenyesha kandi ko mushaka kudukurikirana muciye kuri bwa buhinga ngurukana bumenyi akaba ari kuri we zitatu akaburungu hajondera gakura akaburungu kome umukuru w'igihugu Petero nkuru nziza yarahaye umubonano kuri uyu wa mbere intumwa y'umukuru w'igihugu cya senegale umushikiranganji Abdulaziz Tall ajeje gukurikirana no gushira mu ngiro imigambi y'iterambere muri Senegal Karegwa Jean Claude icegera c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu amenyesha ko iyo ntumwa ishi ashima intambwe igihugu kigezeko akanashima imigenderanire myiza iri hagati y'u na Senegal kurikira Jean Claude Kalegwa nicegera c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi ni cubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi aje kwakira nyakubahwa Abdulaziz Tal n'umushikiranganje w'igihugu ca Senegal ajejwe gukurikira no gushira mu ngiro imigambi y'iterambere yari yaje mu Burundi nk'intumwa idasanzwe y'umukuru w'igihugu ca Senegal eh, nyine cubahiro Macky Sall eh, yabanje ubwa mbere gushima ingene ingene eh, yakiriwe ngaha mu burundi kuva gishika kugeza uno munsi arashimira cyane abarundi arashimira leta y'uburundi mukuru w'igihugu ingene bose bakira abashitsi eh, mu buryo budasanzwe eh, arashima kandi imigenderanire myiza ari hagati y'uburundi na senegal aho agaruka ku banyasenegal benshi baba ngaha mu burundi bakora ibikorwa bitandukanye nk'abadandaza akavuga ko ngaha mu burundi bafatwa neza ugereranije n'ibindi bihugu bakoreramo yavuze kandi yuko hariho n'abarundi bakurikirana ibyigwa bitandukanye nk'uca senegal abo bose byose kavuga ati n'ikintu kigaragaza yuko dufitaniye ubucuti budasanzwe iruhande rero eh, yo gushima ingene yakiriwe n'ingene hari imigenderanire myiza eh, arashima kandi n'ingene Burundi na Senegal bifashanya mu byo bahuriramo haba mu mashirahamwe mpuzamakungu n'ibindi akanashima kandi intambwe Burundi buteye mu eh, gutsimbataza amahoro n'umutekano n'iterambere yavuze ati perezida Macky yarazananye n'intumwa za Afrika ivy'abakuru b'ibihugu bane baje ngaha mu Burundi ati rero turavye uno munsi uko ibintu vyari bifashe ugenda n'intambwe mutewe no munsi mwarateye imbere cyane arakeza leta y'u Burundi n'umukuru w'igihugu kuntu bateje imbere batsimbatanyamo n'umutekano igihugu kiba kimeze neza cyane uno munsi nyuma mu byari bimuzanye kwari ugusaba yuko leta y'u Burundi yoshigikira igihugu cya Senegal aho cifuza ko umukuru w'igihugu cabo uh, eh, nyigicubahiro Macky Sall ari we yozorongora ishyirahamwe ry'umuryango w'ibihugu vya Afurika Union Africaine e, eh, nyigicubahiro umukuru w'igihugu yakiriye ubwo butumwa aramubwira ati igihugu cyanyu cy'ambere kibidusavye ati none reka tubashyire mu muhango igihugu gitera imbere ivyo vyashikirijwe na ambassadeur Gervais Abayeho yahoze ari umuvugizi w'umukuru w'igihugu mu gihe ku munsi w'Imana abavugizi b'inzego zitandukanye za leta bari batunganije ibirori vyo kumusezera kuko agiye guserukira Burundi mu gihugu kibanyi ca Tanzania ambassadeur Gervais Abayeho agasaba abo bavugizi gukora bunzu bumwe urugwego ku buryo abene Burundi basanga bariko baricwa abandi batizabo bagahunga bakava mu gihugu baja kurondera uburaro n'uburamuko mu bindi bihugu ivyo rero uri umuvugizi utegereza kumenya ukabimenya neza ukamenya ivyo uvuga ufatiye kuri aho kahise kabi imana iriko iradufasha turiko turabivamwo ukamenya niyo dutera tuzi ibyo rero nabahaye impanuro ndababwira yuko bokora basenyera ku mugozi umwe nk'umuryango koko w'abavugizi bafashanya haba mu bihe bigoye haba no mu bihe by'umunezero twarabuze abavugizi bashika kuri babiri muri uyu mwaka turagarukira ku miryango yabo ukababwira ko bokwamana ako gatima ibyo ni ibikorwa byerekana urukundo gusenyera ku mugozi umwe gukora ibikorwa biteza imbere igihugu ambasaderi Gervais abayeho aranashima ukuntu yakoranye na radiyo sikorere nderagakura akiri mu mabanga yo kuvugira umukuru w'igihugu ati ntazokwigira yibagira ukuntu radiyo nderagakura yitwararika gukurikirana ibikorwa bitandukanye biteza imbere igihugu n'ubunyene kurikira ambasaderi Gervais abayeho radiyo sikorere nderagakura ni radiyo ifise amabanga atoroshe turabye ni izina urumva yuko ari radiyo mu migambi n'imigabo yayo itegereza kwitaho indero y'urwaruka jewe rero icyo ntazibagirira irya radiyo yanyu ni uko wasanga turi ko turakorana bakantelefona bakambaza ibintu cyangwa tugasangira ibikorwa ingene bitegereza kugenda nkabatumira bakaza gukurikirana ibikorwa by'igihugu ibikorwa bya leta ibikorwa by'umukuru w'igihugu ibikorwa mbere by'ubushikiranganji kugira ngo na ntajyo abenegihugu bamenye nakurikira nkakurikira nkumva neza yuko ibikorwa twabasabye byo gukurikirana eh, biriko biraba mu gihugu biteza imbere igihugu tukabona yuko babikurikiye kandi bariko barabishikiriza bene gihugu impanuro twoha bimenyesha byose turetse radio skolore agakura nuko abamenyesha amakuru botunganya amakuru canke ibiganiro biteza imbere igihugu haba mu byerekeye kugarukana amahoro mu gihugu kunywanisha abarundi iterambere rusange nibyo bintu bikomeye abamenyeshamakuru bategerezwa gukora abamenyeshamakuru barafise ibyo basaba mugabo nabo nyine barafise uruhara bategerezwa kugira kugira ngo igihugu gitere kije imbere indyane zahitiye muri iki gihugu zihagarare amakuru kuri radio scolaire nderagakura arabandanya reka ubu naho tubandanirize mu gisata c'indero amahinyu atari make yiboneke yerekeje mu mashure ngo niyo yatumye ubushikiranganji bw'indero butunganya gushasha ibijanye n'inyigisho zo kongereza ubumenyi abanyeshure mu itegeko nshikiranganji ryashyizwe ku mukono igenekerezo rya 11 uyu mwaka byashikirijwe n'umushikiranganji w'indero Jean-Pierre Ndirahisha mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa mbere aho yatanze imvo n'imvano y'iryo tegeko umushikiranganji Jean-Pierre Ndirahisha agasaba ko mu gihe byoramuka bitunganijwe byoba kumwe kwa kera ntibitangirwa amafaranga kurikira Janvier Ndirahisha umushikiranganje w'indero nagomba amenyesha abarundi yuko Yo renforcement bagira atana hamwe yanditse mu mategeko agenga ibyigwa basanze hari abantu benshi babitungiramo amahera ugasanga iri shuri umwe atanze ibihumbi icumi wundi batse mirongo ibiri wundi batse mirongo itanu wundi batse amajana atatu tukibaza ati none leta muri ibyo byose uruhara rwayo ni uruhe kenshi abanyeshuri batashoboye gutanga amahera basabwa barabirukana canke bakababuza gukora ibibazo bimwe bimwe byo mwumva bihuye n'umugambi wa leta wo kukwigisha urwaruka mu shingiro ku buntu bitaye ko amashure yose ntatunganye inyigisho zo kongereza ubwo bumenyi kandi ugasanga abana bamenya mu bibazo vya leta batama ari abazikurikira bwa kabiri ayo mafaranga yegeranywa n'ubuyobozi bw'ishure akagabanganwa n'abo bose baranguriye imirimo muri iryo shure harimwo n'abatari abigisha ku buryo umuntu yokwibaza ko intumbero yayo ari ugukomeza inyigisho koko cyane ari kungura agashahara ishure ribona ko ryo kwitunganya ikavuga ati jerekana itunga ariko na kera byaraba ntibarihishe n'uruhera na rumwe kumva rero nsabe baduterere ibyiyumvo hanyuma twabona ko bikenewe bitunganywe na leta ku bijyanye n'ivyigwa bitangirwa muhira cour du umushikiranganji ndirahisha Janvier naho nyene abona ko habamwo urudandazwa ari naco gituma usanga abana bafise amanota menshi mu ishure ariko bakananirwa ibibazo vya leta umushikiranganji Janvier Janvier Ndirahisha agasaba gusubiza inyigisha kanovera kandi bakazitanga mu mwanya wabigenewe n'ubunyene kurikira Janvier Ndirahisha n'umushikiranganje w'indero byerekeye inyigisho zitangirwa muhira umwigisha yunganira abana asanganywe arashobora kwinjira mu madidane afatiye ku byasabwa n'umubyeyi yamuhaye agashiro kabutse kiwe n'ubwenge bw'umwana arashobora gutirimuka ku ibanga ry'abigisha rero byongeye hariho abatarangurana neza ibanga ryo kwigisha bakiziganya mu ishure barindiriye ivyo bahava bakora umugoroba. ikindi kimaze kwibonekeza nuko abarimu bamwe bamwe bashobora kugira mpunzi mu banyeshuri babo bishimikije ko bamwe muri abo babigisha ku mugoroba hari abafata inyigisho zitangirwa muhira nk'akanya ko gufasha abanyeshuri gukora ibikorwa babatumye canke kwitegurira ibibazo Ibyo bikaba bibonekera ku manota mabi abanyeshuri baronka mu bibazo bya leta ariko bari bafise meza ishuri bigamwo kuva kuri uyu wa mbere kugira ngo baheraheze intonde z'ibyigwa byo mu mwaka wa kane w'inderabigisha hamwe no gutosora intonde z'ibyigwa byo mu myaka ya gatatu y'inyuma ya shuri shingiro joel gashaka umuyobozi w'ibyo Gabiro akavuga ko abo bahanuzi bazomara iyinga bakora ico gikogwa ata byinshi bibasamaza abahanuzi bose ibikorwa byose bagomba ibinga bari bahe igitega kugira ngo babe gatatu umwaka wa kane nawo ukaba weraheza ibyigwa byose ni ukuvuga mu wa kane w'inderabigisha n'umwaka wa gatatu rero w'imyaka yose y'inderabigisha indome ihinga ibyerekeye ubutunzi n'ibyerekeye imibano ihinga rero twibaza yuko ejo hino tugize intambwe itari nto kuko igituma gikora gutyo oyo mwiherero bigashobora bishikirizwa n'abayobozi b'amashuri amwamwe hamwe n'abigisha bamwe bamwe bo ku mashure yo ngaha mu gisagara ca bujumbura imvo zituma ubwo budasa ngo ni nk'ivyigwa bimwe bimwe abanyeshure bo mu mwaka w'icenda bize kuva mu mwaka w'indwi mu gihe abo mu mwaka w'icumi batigeze babibona kubona reka iyi nkuru tuyibaze mugenzi wacu habyarimana Celeste entrepreneuria kubera muri kirisisi yiwe yize ariko hariho n'ibindi byigwa nk'ibiharuro usanga hariho notion yaba yaprofonde nabo mu w'icumi mu w'icenda ugasanga ntiyaba yaprofonde hanyuma ugasanga biriko biratera ingora eka no kuri lycée municipal Rohero umwigisha w'icigwa ca shimi avuga ko badatahura kumwe kubera ko batize bimwe ariko akavuga ko bariko baramenyera buhoro buhoro tugitangura twebwe umwaka twibaza duti tubaza ko bari ku rugero rumwe mugabo buhoro buhoro bariko baramenyera nk'akarorero nko mu mwaka wa mbere post fondamentale science 1 wa mbere wabaye umukobwa avuye mu 9 kandi nka manota meza cyane ntarashika nimwe gezagira mwene bategera cyane batahura ivyigwa mu ubusanzwe bize nayo ku ishure ryigenga Ecole Independante umuyobozi w'igisata cy'amashuri yisumbuye ntamvukiye Andre avuga ko naho biruko iyo ngorane itibonekeza kuri iryo shure igisata cy'ubumenyi cya science canke c'indimi bitarange canke c'ubutunzi economique amwe nevye n'ukuri n'ububazi imbere rero nibaza ko nk'abo usanga ngira ngo umwaka w'icumi ari bamenya kurusha canke bakurikira kurusha ngira n'amashuri yobagize ingorane ku vyerekeye cyane cyane ibyabarimu nibaza ko bakorera abanyeshuri bo mwaka w'icenda arizo ngorane baba barafise ariko twenga iwacu nta vyabaye baba abo mu mashuri ya leta baba bo mu mashuri yigenga basaba ko abajejwe gutegura intonde z'ivyigwa bozitunganya bisunze urugero rw'abanyeshuri reka aya makuru tuyasozerere mu gisata ca politike ishirahamwe ry'agateka kazina muntu izere ntiwihebure ririyamiriza igandagurwa bunyamaswa y’imbonera kure riherutse kubera muri komine kanyosha y'intara ya bujumbura ivyo biri mu itangazo ryashizwe habona kuri uyu wa mbere n'iryo shirahamwe iryo tangazo rikaba risomwa n’uwuri serukira imbere y'amategeko François xavier ndaruzaniye agasaba leta ko yokongereza uburyo bwo gukingira abenegihugu no gusubira gukura ibigwano amasanisho mu batabifitiye uruhusha ishyirahamwe ry'agatakazi na muntu izere ntuihebure ryagomba rivuge ko ubwo kwicwa bunyamaswa kwa Sergio na Vicente biboneka yuko abantu bakoze ubwicanyi bw'agahomerabunwa ni ukuvuga abaturiye Leonidas Munyakabiga mu mwaka wa gatanu abakoreye ivyamfura mbi Jacqueline imbonerakure yo kumusaga eh, babanje kumugirira ivyamfura mbi bakamwica urwagashinyaguro naho tufata ubwo bubiri gusa biboneka yuko umugambi mubi batarawushyira hasi muri iyo ntumbero rero ishami izere ntuhebure eh, ryagomba rifate kano kanya ku kugira ngo cyane cyane risabe leta y'u Burundi yuko yokora ibishoboka byose kugira ngo ibandanye ikingira abarundi bose na cyane cyane iyo migwi y'abantu bitwaje ibigwanisho nukuri dusabe yuko yozimangana yotuzwa burundu ryagomba risabe kandi leta yuko yosubira isekeza ryo gukura ibigwanisho mu bene gihugu babitunze batabifitiye uruhusha yagomba kandi risaba ubutungane kubandanya buca imanza by’ikibiriraho abantu bose bafatanye itonga ishamize ntihebe ryagomba risabe inama y'igihugu ishinjwe kumenyesha makuru sense yuko yofata ingingo zose zishoboka ku maradiyo n'ibimenyesha makuru vyandika canke vyo kumbuga ngurukana bumenyi bibandanya bishikiriza inkuru z'icavutu inkuru zicanishamwe abarundi ryagomba risabe e, umugwi w'igihugu gushinzwe kuvugana ukuri no kurikuranira CVR yuko wogwiza ibikorwa byo kubandanya wakira intahe z'abacitse ku icumu mu mabi yagiye arakorerwa abarundi mu myaka iheze gutyo ugasaba severe yuko yo kugurura igihe nyezina caho abarundi bashira ku mugaragaro ibyababaye ko akaba ari no ngaha duciye dusozerera amakuru twari twabateguriye nkakengurukira cyane mwebwe mwese mwayakurikiranye Gertrude Mpawe nayo nayabashikirije nkaba ndabasezeye ndabifuriza umunsi mwiza